Don Juans gylf. Don Ju... Juans gylf. <laughs>

Don Don. Don Don. Don Don. Don Don Gylfjuans don Don, don, don, don.